บุ๊กทูแปดสิบสอง อดีตการสอง passé 2 passé 2แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม Tu devais appeler une ambulance. Tu devais appeler une ambulance. Tu devais appeler le médecin. Tu devais appeler le médecin. Tu devais appeler la police. Tu devais appeler la police. คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Avez-vous le numéro de téléphone Je l'avais à l'instant. Avez-vous le numéro de téléphone Je l'avais à l'instant. คุณมีที่อยู่ไหมคะ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Avez-vous l'adresse Je l'avais à l'instant. Avez-vous l'adresse Je l'avais à l'instant. คุณมีแผนที่เมืองไหมคะ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Avez-vous le plan de la ville Je l'avais à l'instant. Avez-vous le plan de la ville Je l'avais à l'instant. เขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ค่ะ Venait-il à l'heure Il ne pouvait pas venir à l'heure. Venait-il à l'heure Il ne pouvait pas venir à l'heure. เขาหาทางพบไหม เขาหาทางไม่พบค่ะ Trouvait-il le chemin Il ne pouvait pas trouver le chemin. Trouvait-il le chemin Il ne pouvait pas trouver le chemin. เขาเข้าใจคุณไหม เขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะ Te comprenait-il Il ne pouvait pas me comprendre. Te comprenait-il Il ne pouvait pas me comprendre. ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะ Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure ทำไมคุณหาทางไม่พบคะ Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะ Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre ดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมล์ Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait. Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait. ดิฉันหาทางไม่พบ เพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง Je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville. Je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville. ดิฉันไม่เข้าใจเขา เพราะว่าดนตรีดังเกินไป Je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte. Je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte. ดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่ Je devais prendre un taxi. Je devais prendre un taxi. ดิฉันต้องซื้อแผนที่เมือง Je devais acheter un plan de ville. Je devais acheter un plan de ville. ดิฉันต้องปิดวิทยุ Je devais éteindre la radio. Je devais éteindre la radio.